عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم Asa Mwenyezi Mungu akatia mapenzi baina yenu na hao maadui zenu. Na Mwenyezi Mungu ni mweza. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين Mwenyezi Mungu hakukatazini kuwafanyia wema na waadilifu wale ambao hakukupigeni vita wala hawakukutoweni makwenu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao waadilifu. Innama yanhaakumullahu 'anil ladhina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون Hakika Mwenyezi Mungu anakukatazeni kufanya urafiki na wale waliokupigeni vita na wakakutoeni makwenu na wakasaidia katika kufukuzwa kwenu. Na wanaowafanya hao marafiki basi hao ndiyo madhalim. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم Enyi mlioamini, wakikujilieni wanawake waumini waliohama, basi wafanyieni mtihani. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua zaidi imani yao. Mkiwa mnawajua kuwa ni waumini, basi msiwarudishe kwa makafiri. Wanawake hao si halali kwa hao makafiri, wala hao makafiri awahalaliki wanawake waumini na wapeni hao wanaume mahari waliotoa wala hapana makosa kwenu kuwaoa mkiwapa mahari yao wala msiwaweke wanawake makafiri katika kifungo cha ndoa zenu natakeni mlichokitoa na wao watake walichokitoa hiyo ndiyo hukumu ya Mwenyezi Mungu anayokuhukumuni na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mwenye hikma وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون na akitoroka yeyote katika wake zenu kwenda kwa makafiri tena ikatokea mkapata ngawira basi wapeni waliokimbiwa na wake zao kiasi cha mahari walioyatoa na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye mnamwamini ya ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم Ewe nabii, watakapokujia wanawake waumini wanakuahidi ya kwamba hawatamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, wala hawataiba, wala hawatazini, wala hawatawaua watoto wao, wala hawataleta uzushi wanaouzua tu wenyewe baina ya mikono yao na miguu yao wala hawatakuasi katika jambo jema basi peana nao ahadi na uwatakie maghfira kwa Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi maghfira mwenye kurehemu ya alladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim qad ya'isu al akhirah قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور Enyi mlioamini, msiwafanye rafiki zenu watu ambao Mwenyezi Mungu amewakasirikia au wamekwisha kata tamaa ya akhera kama makafiri walivyowakatia tamaa watu wa makaburini. الله أكبر الله أكبر la ilaha Asa Mwenyezi Mungu akajalie yawepo mapenzi baina yenu na hao makafiri walio ni maadui zenu kwa kuwapa taufiki kuwawezesha kuingia katika imani. Na mwenyezi mungu ana uweza uliotimia ni mkunjufu wa mafira kwa mwenye kutubu, ni mwenye kuwarehemu waja wake. Mwenyezi Mungu hakukatazini kwa makafiri wasiokupigeni vita wala kukufukuzeni makwenu kwa kirimu na kuwapa mawasiliano mema. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda watu watendao ihsani na mawasiliano. Ila Mwenyezi Mungu anakukatazeni wale waliokupigeni vita katika dini ili kukuzuieni nayo na wakakulazimisheni kutoka majumbani kwenu na nchi yenu na wakasaidia katika kukutoweni huko msiwafanya hao kuwa ndio wenzenu wa kusaidiana nao na wenye kuwafanya hao ndio wasaidizi wao basi hao ndio wenye kujidhulumu nafsi zao enyi mlioamini wakikujieni wanawake waumini waliohama kukimbia nchi ya ukafiri basi wachungueni ili mpate kujua ukweli wa imani yao Mwenyezi Mungu anajua zaidi ukweli wa imani yao mkiwaona kama ni waumini basi msiwarudishe kwa waume zao makafiri. Wanawake waumini si halali kwa makafiri, wala wanaume makafiri si halali kwa wanawake waumini. Na wapeni waume wa kikafiri mahari walioyatoa kwa wake zao na waliohamia kwenu. Wala hapana ubaya kwenu kuwaoa wanawake hao waliohamia kwenu mkiwapa mahari yao wala msiwazuie kwa kifungo cha ndoa wanawake makafiri waliobakia katika mji wa ukafiri au waliofungamana nao. Natakeni kwa makafiri mahari mliyoyatoa kwa wenye kufungamana na mji wa ukafiri, na wao hao watake kulipwa walichotoa kuwapa wake zao waliohama wakaja kwenu. Hukumu hiyo ni kwa mujibu wa sheria Mwenyezi Mungu, ana na Mwenyezi Mungu anajua vyema maslaha ya waja wake. Ni mwenye hikma katika kutoa sharia. Na wakitokea baadhi ya wake zenu wakakukimbieni kwenda kwa makafiri, kisha mkapigana nao vita, basi wapeni waliokimbiwa na wake zao kiasi cha mahari walioyatoa, na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye mnamwamini. Ewe nabii, wakikujia wanawake waumini kukuahidi kwamba hawatamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote wala hawataiba wala hawatazini wala hawataua watoto wao wala hawatawabandikiza waume zao watoto wao wa haramu kwa uzushi na uongo na uzua baina ya mikono yao na miguu yao yaani matumboni mwao au kwa ndimi zao na tupu zao wala hawendi kinyume nawe katika jambo jema unalowaitia basipokea ahadi yao juu ya hayo na waombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na kurehemu Mtume sallallahu alayhi wasallama amrishi la jema lakini sharia hapo inasema kuwa mtawala yeyote hutiwa kiamrisha jema tu ama kwa ovu Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema hapana kumtii kiumbe katika kumuasi muumba Enyi mliomsadiki Mwenyezi Mungu na mtume wake, msiwafanye kuwa rafiki zenu watu ambao Mwenyezi Mungu amewaghadhibikia. Hao wamekata tamaa na akhera na yote yatakayokuwapo huko ya kulipwa na kuhesabiwa kama makafiri walivyokata tamaa kufufuliwa waliomo makaburini.